Բարեկամներ տաղավարում ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Օրացույցից փոկված օրերը Հերմինե Ավակյանի երրորդ գիրքն է։ Գրքի նախորդ երկուսից տարբերվող առանձնահատկությունը հեղինակի մտորումների եւ զգացումների արտահայտչամիջոցն է։ Չափածոն է ձևը, որով արտահայտվել են օրացույցից պոկված, բայց հեղինակի սրտից պոկ չեկած էջերը։ Գրքի Երևանյան ու Արցախյան շնորհանդեսներին հաջորդել է Մեղմիկ մի հանդիպում ընթերցողի հետ։ Իսկ մենք հանդիպել ենք Հերմինե Ավակյանի հետ, ինչպես ամեն անգամ նրա գրքերի շնորհանդեսներից հետո։ Հերմինեն մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ Հերմինե։ Բարև ձեզ Վարդուհի։ Այս անգամ մեր հանդիպման առիթը շատ գեղեցիկ, շատ սպասված գրքի հույսընծայման հետ է առնչվում Հերմինե Ավակյան օրացույցից փոկված օրեր։ Նախ Վարդուհի ջան, շնորհակալ եմ, որ մշտապես լուսաբանում եք իմ ստեղծագործական գործունեությունը եւ միշտ ընթերցում եք, կազմակերպում եք հետաքրքիր հարցազրույցներ ինձ հետ։ Գրքի խմբագիրը սիրված բանաստեղծ, թարգմանիչ Ներսես Աթաբեկյանն է եւ հենց առաջին շնորհ շնորհանդեսը Արմավ հրատարակությունն է Երևանում նախաձեռնել Իսահակյանի անվան գրադարանի հետ համատեղ ու այնտեղ կայացավ գրքի քննարկում, շնորհանդես հենց գրադարանում, իսկ այնուհետև գրքի հետ ծանոթացումը, գրքի հետ հանդիպումը շարունակվեց Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան գրադարանում ու հենց գրադարանն է նախաձեռնել այդ գրական հանդիպումը, որին ներկա էին ուսանողներ, երիտասարդներ, գրողներ, ընթերցումներ կատարվեցին գրքից, ելույթներ գրքի մասին, Սա իմ երրորդ գիրքն է։ Ինչպես գիտեք, նախորդ երկու գրքերը արցակ Այո, դրանք արցակ տողեր են եղել եւ մենք մեր վերջին զրույցում ելի նշել ենք, որ դուք մի օր ընթերցողին կներկանաք ձեր ճափածո տողերով եւ ընթերցողը ձեր քիտակ ունի ձեր ճափածո ստեղծագործությունները։ Երմինե, ընդունենք հեղինակը հեղինակ է կամ արցակում կամ ճափածոյում։ Ձերը արցակն է։ Ինչու որոշեցիք ներկանալ նաեւ ճափածո տողերով։ Սա նախասիրություն է, փորձ է, գուցե անցումը այնպես գեղեցիկ ճկուն լինի, որ տեղավորվեք չափածոյի ոլորտում։ Ինչպես նկատել եք, ես հիմնականում ինչ որպես արձակագիր եմ ներկայացնում եւ նախորդ երկու գրքերս էլ պատմածքների ժողովածուներ են եղել, բայց արձակի կողքին ես միշտ գրել եմ բանաստեղծություններ դեռևս ուսանողական տարիներից ու այդպես երբեք չեմ մտածել, որ դրանք մի օր կարող են գիրք դառնալ։ Ուղղակի գրում էի, ավելի շատ կենտրոնացած էի արձակի ուղղությամբ ու մտածում էի, որ իմ ստեղծագործական գործունեությունը արձակությամբ է շարունակվելու, բայց բարբերաբար իմ Facebook-յան էջով որով դնում էին նաև բանաստեղծություններ եւ Արցախցի ընթերցողը նաև արձագանքում էր, գրում էր, հարցնում էր, երբ են առիթ ունենալու նաև պոեզիայի ծանոթանալու ու այսպես որոշեցի այդ ստեղծագործությունը ստեղծությունները բոլոր ժամանակներին բանաստեղծությունները հավաքել ու ներկայացնել Ներսես Աթաբեկյանին ու հարցնել նրա կարծիքը, արդյոք ինչ է կարծում այս բանաստեղծությունները արժանի են գրքով հանդես գալու թե ոչ։ Եվ ստացա նրա անկեղծ պատասխանը, որ միանշանակ պետք է այն վերածել գրքի, որովհետև այն եւս ունի իր ընթերցողը եւ պահի թելադրանք է այդ պահին արցակ ոչի ստեղծագործություն կծնվի, պատված կծնվի, էսե կծնվի, թե կծնվի բանաստեղծություն։ Դու դա չես ես որոշում, դա պահն է քո ներշնչանքն է թելադրում, պահն է թելադրում, եւ եթե այդ ներշնչանքը ծնունդ է տվել նաեւ բանաստեղծությունների, ապա այն եւս պետք է ներկայացվի ընթերցողին։ Ես չգիտեմ ընթերցողը ինչքանով կհավանի, ինչքանով կսիրի պատասխաններ առաջիկայում։ Նա դեռ չի հասցրել գրքով ծանոթանալ, ընթերցել, իսկ Facebook-յան էջում դրանք փոքրիկ կտորներ են եւ երբեմն այնպիսի հզոր ձևով են ներկայանում, երբեմն 2-3 տողը Facebook-ում թվում է դա մի գործոց է, հետո երբ որ երկրորդ, երրորդ անգամ կարդում ես, մտածում ես, որ կարելի է շփկել, մշակել, կարելի է դարձնել բանաստեղծություն, այնպես որ Facebook-յան էջը երբեմն նաև խափուսիկ կարող է ներկայացնել այն, ինչ որ հեղինակը անում է։ Եվ շատ շուտով ինձ թվում է ձեր ընթերցողը կարձագանքի միանշանակ։ Ես ինքս էլ անընդհատ խմբագրում եմ իմ ստեղծագործությունները եւ նույնիսկ արդեն գիրքը պետք է լույս տեսներ, երբ որ Ավանեսյան արմանը արմավի ինձ ուղարկեց Էջադրաս տարբերակ, այդ պահին էլ մի քանի բանաստեղծություն հանեցի, մտածելով որ թույլ է։ Ես այնպիսի ստեղծագործող եմ, որ անընդհատ ինքս ինձ խմբագրում եմ եւ ընդունում եմ։ Ինքներդ ձեզ կատարելագործում եք, փորձում եք կատարելության հասնել Արցախում, գուցե կյանքում, բայց դե կատարելություն այն այնպիսի բան է, որին երբեք ոչ մեկը չի հասնում, ինչքանով որ ձգտում է։ Իհարկե, իհարկե։ Հերմինե, ինչ շարքեր եք ներառել գրքում։ Սրանք երևի ժամանակագրական կամ թեմատիկ բաժանումներ սահմանագծեր հաստատում են։ Գիրքը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասը կոչվում է լրության ցաղկավոր զգեստը։ Այստեղ իմ ուսանողական տարիների, հիմնական ուսանողական տարիների ստեղծագործություններն են, ու ես այդ շարքը նիտողով վերնագրել եմ բանաստեղծություններ բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն սիրում հարցեր տալ լրությանը։ Այսինքն լրությունը չի սիրում հարցեր եւ այդ լրությունից են հենց ծնվել այդ բանաստեղծությունները։ Երկրորդ շարքը, երկրորդ մասը գրքի վերնագրված է երկինքը շրջանակի մեջ։ Ինչու՞, ինչ բանաստեղծություններ են դրանք։ Գիտեք, մենք շատերը ժամանակ առ ժամանակ երկխոսություն ունենք երկնքի հետ եւ երկինքը ճունի հասցեներ, որ เป զի մենք կարողանանք մեր մտքերը, մեր մտահոգությունները երկնքում ապրող մարդկանց, մեր նամակները ուղղել, չկան այդ հասցեները, որ այդ նամակները ուղարկենք, եւ հենց այդ խոհերն էլ վերենացվել բանաստեղծությունների, այդ չգրված նամակներն էլ վերենացվել այդ բանաստեղծությունների, որոնք երկխոսություն են երկնքի հետ եւ տեղ են գտել գրքի երկրորդ մասում։ Գրքի երրորդ մասը՝ ի տարբերություն երկրորդ եւ առաջին մասերի, նաեւ արցակ ստեղծագործություններ կան, որովհետև այն իմ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի իմ օրագիրն է։ Ճիշտ ասած, երբ մտում էի, արդյոք դա էր ներառել գրքի մեջ թե ոչ, եւ դարձյալ խմբագրիս խորհրդին հետեւելով որոշեցի, որ այո, ներառենք օրագիրը, որի մեջ օր կա բանաստեղծությամբ իմ խոհերը ներկայացվել, օր որ կա հուշագրություն է, օրագրություն է պարզապես, որ կա պատմվածք է եւ այդ բոլորը կարմիր տարերով օրագիրը այդ խորագրի տակ ներկայացված են գրքում։ Գրքի շատ ստեղծագործություններ տպագրվել են ինչպես Արցախի մամուլում, այնպես էլ Հայաստանի գրական թերթերում, կայքերում, այսինքն ընթերցողը որոշ ստեղծագործությունների ծանոթ է արդեն իսկ լինելու երբ որ գիրքը կարդա, բայց թե ինչքանով կսիրվի գիրքը դա արդեն ընթերցողի կարծիքը կիմանանք։ Հերմինե, իսկ ինչու օրացույցից փոկված էջեր։ Երբեմն էջերը փոկում ենք եւ մտածում ենք՝ վերջ, օր անցավ, գնաց, օրացույցից էջը փոկեցինք, դա ուղիղ եւ անուղակի առումով հնարավոր է մենք օրացույց չունենք, բայց ելի այդ օրը փոկում ենք օրացույցից։ Այսինքն սրանք այն օրերն են, սրանք այն փոկված էջերն են, որոնք դուք չեք շփրտում, դեն չեք նետում եւ սրանք մասունքներ են, նշխարներ են ձեզ համար գրականության մեջ, գրական անվտանգության համար Այո, օրը անցավ գնաց, ճիշտ ասեցիք, բայց մեր հիշողությունները մնացին, որովհետև յուրաքանչյուր օր իր մեջ ամբարում է մեծ քանակությամբ հիշողություն, ու երբ որ օրը ավարտվում է, ամեն մի անցնող մայրամուտի հետ յուրաքանչյուր օր այդ հիշողությունները թողնում է մեր սրտում։ Եվ մեր մեջ, մեր սրտում հավաքվում են այդ բոլոր հիշողությունները, դառնում է այսպես ասած մի պահոց մեր սիրտը, այսպես մի յուրոհատուկ օրացույց է դառնում մեր սիրտը եւ այդ անցնող օրը իր կենսագրությունը թողնում է մեր սրտի մեջ։ Ու ես փորձում եմ այդ կենսագրությունը վերածել բանաստեղծության ու ներկայացնել ընթերցողին։ Ու այդ ապրումներից են հենց ունուն դարել օրացույցից փոխված օրերը։ Այսինքն դուք ձեզ համար մի նոր օրացույց եք ստեղծել, որը ցույց է տալիս անցյալը Այո, այդ օրացույցը իմ սրտի մեջ է, եւ եթե ընթերցողը կարդա այս օրացույցից փոխված օրերը եւ տեսնի իրեն այս գրքի մեջ, ուրեմն այդ օրացույցը, որ իմն է, նաեւ ընթերցողին է։ Նաեւ ուրիշինն է, կարող է ուրիշին է լինել միանշանակ։ Հերմինեի եւ քանի որ սա բացվող ծրարներ հաղորդաշարի համար է, մենք հիմա բացվող ծրարներ հաղորդաշարի տաղավարում ենք, ես պիտի խնդրեմ, որ անպայման որպես բացվող ծրարներ ներկայացնենք ձեր ստեղծագործությունները մեր ունկնդիրներին։ Իմիջայլոց ասեմ, որ հենց այս մասը հաղորդաշարի ունկնդրի կողմից ամենասիրված մասն է։ Սիրով հենց առաջին բանաստեղծությունը գրքում ընդգրկված կկարդա, ուզում եմ Ուզում եմ երջանկությունը տակ վերմակ լինի, ծածկվեմ ու քնեմ, չմտածեմ, որ դրսում դեկտեմբեր է ու դաժան ձմեռ է լինելու։ Ուզում եմ երջանկությունը այն իմ սիրած կոշիկը լինի, որ իսկական կաշվից է, որ ինչքան էլ հագնում եմ, չի մաշում։ Ուզում եմ երջանկությունը իմ սիրած ականջուղի պես ամեն օր գրել, այդպես գնալ աշխատանքի, քնելիս չհանել, չդնել մահճակալիս մոտ Ուզում եմ երջանկությունը մի աննկատ անցքով մտնի սիրտս ու դուրս գալու տեղ չգտնի։ Մնա սրտիս պահարանում, գունանա, հնանա, բայց մնա։ Ուզում եմ երջանկությանս համար փոքրիկ վանդակ շինել ու թութակի պես ամեն օր գերագրել նրան, վարժեցնել, որ մի օր խոսի իմ լեզվով։ Ուզում եմ մի քիչ շատ բան եմ ուզում, չլինելու բան, որովհետև երբ ես ծնվեցի, երջանկությունը չիմացավ իմ ծնվելու մասին, Նա աքսորված էր, դատապարտված էր ինչ-որ չնչին հանցանքի համար, հետո նրան արդարացրին։ Նա նորից եկավ։ Եկավ ու մնաց շվար կանգնած։ Ես վաղուց մեծ էի եւ չէի ուրախանում թիթիզ բաներով։ Ես թիթեռներ այլևս չէի բռնում, որովհետև մեր տանը էլ թիթեռի տեղ չկար։ Մեր տունը լիքն էր երազանքներով, դարակներից երազանքները թափվում էին, տեղ չկար։ Երջանկությունը երկար նայեց ինձ, բայց ես նրան չճանաչեցի որովհետև ես նրան երբեք չէի տեսել։ Երջանկությունը ճպտաց ու ես լաց եղա կարոտից։ Ուզում եմ երջանկությունը ծնվի բարերիս հետ, ցած ընկնի գրչի սայրից։ Ուզում եմ հորինել, գրել նրա մասին ու ոչ մի տեղ չտպագրել, ոչ մի մրցանակ չստանալ գրածիս համար։ Ուզում եմ թաքուն պահել, չկարդալ ոչ մեկի մոտ, պահել թուղթը բարձիստակ ու չպատրել, ու չպատրել։ Հերմինե այս բանաստեղծությունը հիշեցրեց Պարուր Սևակի Մարտահափի մեջ բանաստեղծությունների շարքից։ Ուզում եմ բանաստեղծությունը վերնագիրը համընկավ եւ եթե չեմ սխալվում, նրա բանաստեղծությունը ավարտվում է ես ուզում եմ, այն եմ ուզում, ինչ ամենքդ։ Այսինքն օրացույցի այս էջը ինձ թվում է անպայման բոլորի համար հարազատ է լինելու։ Եվ եթե հնարավոր է, ընթերցենք երկրորդ բանաստեղծություններ, ստեղծագործություններ ու իհարկե սիրո Ես վախենում եմ վերադառնալ ինձ մոտ, որովհետև այնտեղ ոչ ոք չկա։ Վերջին բնակիչը հեռացել է չգիտեմ թե երբ։ Միայն փախուստն եմ հիշում ու ջրոցը փակվող դռան։ Իմ ներսում հիմա ջրոց է։ Կարծես երբեք այստեղ չեմ եղել։ Ու գուցե հենց դա է ճշմարտությունը, որ այսքան փնտրում եմ։ Ես վախենում եմ վերադառնալ։ Ջրոցի հետ ապրելու համար հարկավոր է ամենակիչը դուր լինել։ Ես կարծես թե դուր չեմ, կամ էլ ով գիտի, Գուցե բոլորս մի քիչ դուր ենք, կիսաբաց, բաց, գոչված, ջրացող, հավիտյան փակ, բայց սա վերջը չէ։ Ես դեռ կգրեմ, երբ լուր ունենամ իմ վերադարձից, երբ արևը ցակի ոչ թե 7 սարի հետևից, այլ հենց իմ ներսում, ջրացող դրան արանքից։ Շնորհակալություն Հերմինե, ես կարծում եմ չափածո տողերով գրքեր մենք ելի ենք ունենալու ձեր հեղինակության, ձեր ստորագրությամբ։ Ես էլ եմ շնորհակալ անդրադարձի համար։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 30-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր արցակագիր բանաստեղծ Հերմինե Ավակյանը, զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք